Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah umrah, para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukimin, semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita semua. Menerima amal ibadah yang kita lakukan, mengampuni dosa kita, dan memudahkan kita jalan menuju surganya nya dan menjauhkan kita dari sebab-sebab yang menjerumuskan kita ke dalam nerakanya. Ini adalah majelis yang terakhir, yaitu majelis yang ke-20 dari pembacaan kitab Al-Ihkam Fi Sabri Ahwalil Hukam Wa Ma Yusra'u Lirra'iyati Fiha Minal Ahkam yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili Hafizullah Dan isi kitab ini adalah tentang penjelasan satu dari sekian banyak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan penguasa dan bagaimana sikap seorang muslim yang benar kepada penguasanya, kepada pemimpinnya. Tentunya berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat radhiallahu anhum yang mereka telah diuji oleh Allah dan juga Rasulnya. Dan akan kita bacakan akhir dari kitab ini. Beliau menyebutkan bentuk yang keenam dari keadaan-keadaan perintah atau larangan penguasa. Bentuk yang keenam atau keadaan yang keenam yang berkaitan dengan perintah atau larangan penguasa. Beliau mengatakan, Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. As-suratus sadisah. sadisah bentuk yang keenam atau keadaan yang keenam ayya'mura bi tarki wajibin aw fi'li ma'siyatin beliau yaitu penguasa tersebut memerintahkan untuk meninggalkan kewajiban memerintahkan untuk meninggalkan kewajiban atau memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan. Bagaimana sikap seorang muslim apabila penguasanya memerintahkan dia untuk meninggalkan sebuah kewajiban? Perkara yang diwajibkan oleh Allah atau diwajibkan oleh Rasulnya yang apabila kita tinggalkan maka kita berdosa. Apabila kita tinggalkan maka kita berdosa. Ternyata penguasa memerintahkan kita untuk meninggalkan kewajiban tersebut. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Atau beliau menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan. Dan kita tentunya tahu semuanya bahwasanya maksiat adalah perkara yang diharamkan. Diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulnya. Yang apabila dilakukan, maka seseorang berdosa dan kelak akan ada hisabnya pada hari kiamat. Bagaimana seandainya seorang penguasa memerintahkan kita untuk melakukan sebuah kemaksiatan? Manakah yang kita dahulukan? Mentaati Allah dan juga Rasulnya? Atau kita mendengar dan taat kepada penguasa? Karena di dalam ayat Allah SWT memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa penguasa. Inilah yang akan beliau sampaikan pada paragraf yang terakhir atau masalah yang terakhir di dalam kitab ini. Bagaimana seandainya seorang penguasa memerintahkan kita untuk meninggalkan sebuah kewajiban atau memerintahkan kita untuk melanggar sebuah kemaksiatan atau melakukan sebuah maksiat. Beliau mengatakan, Alhamdulillah, فَيَتَرَتَّبُ على الرعية تجاهها ثلاثة حقوق فيترتب على الرعية تجاهها ثلاثة حقوق maka kewajiban seorang rakyat kewajiban rakyat ketika dalam keadaan seperti ini ada tiga perkara kewajiban rakyat dalam keadaan seperti ini ada tiga perkara yaitu seandainya penguasa memerintahkan kita untuk meninggalkan kewajiban atau memerintahkan kita untuk melakukan sebuah maksiat. Maka di sana ada tiga perkara yang harus kita kerjakan sebagai seorang rakyat, sebagai seorang bawahan. Al-awwalu yang pertama, annahu la yuta'u fi dhalika la bi fi'li ma'siyatin wa la bi tarki wajibin. Yang pertama Tidak boleh Beliau ditaati di dalam masalah ini Tidak boleh beliau Yaitu penguasa tersebut Ditaati di dalam masalah ini Yaitu apabila Memerintahkan kita untuk meninggalkan kewajiban Misalnya Menyuruh kita untuk meninggalkan Sholat lima waktu Dan sholat lima waktu adalah Kewajiban atas setiap muslim dan juga muslimah. Dan kewajiban solat adalah perkara yang diketahui oleh setiap muslim. Dan dalilnya jelas di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW dan juga ijma' para sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana seandainya seorang penguasa memerintahkan kita untuk meninggalkan solat lima waktu. Maka dalam keadaan demikian, la yuqa'u fidhalik beliau tidak ditaati di dalam masalah ini. Beliau tidak ditaati di dalam masalah ini. La bi fi'li maksiatin. Tidak dengan melakukan sebuah maksiat. Wala bi tarki wajibin. Demikian pula tidak dengan meninggalkan kewajiban. Kalau beliau menyuruh kita melakukan sebuah maksiat, maka tidak boleh kita taati. Demikian pula apabila menyuruh kita untuk meninggalkan sebuah kewajiban maka tidak boleh kita taati. Kenapa demikian? Linnasi as-sarih. Anin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Karena di sana ada dalil yang sharih. Di sana ada dalil yang jelas. Dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ini. Di sana ada dalil yang jelas yang terang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam permasalahan ini. Fi qaulihi di dalam sabda beliau, fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a alaihi wala ta'ata. Beliau mengatakan di dalam sebuah hadis, maka apabila dia diperintah dengan sebuah kemaksiatan, maka janganlah dia mendengar dan janganlah dia mentaati. apabila dia diperintahkan dengan sebuah kemaksiatan. Dan maksiat ini bisa meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang haram. Keduanya adalah maksiat. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ini adalah petunjuk bagi kita semua seandainya kita diperintah untuk berbuat maksiat oleh seorang penguasa atau oleh seorang pemimpin. Beliau mengatakan fa in umira bi maksiyah. Apabila dia diperintah untuk melakukan kemaksiatan fala sam'a alaihi wala ta'ata maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mendengar dan tidak ada kewajiban bagi dia untuk mentaati yaitu di dalam perintah tersebut apabila perintahnya menyeleweng dan juga menyelisih Al-Qur'an menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dalam keadaan demikian tidak ada kewajiban bagi kita untuk mendengarkan perintah tersebut dan juga untuk mentaati perintah perintah tersebut. Ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi demikian pula diriwayatkan sebelumnya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim muttafaqun alaih. Baik. Jadi hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya apabila seorang penguasa atau seorang pemimpin memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, maka dalam keadaan demikian ya kita tidak boleh mentaati beliau di dalam perintah tersebut dan kita mendahulukan ya ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya di atas ketaatan kita kepada pemimpin tersebut. Baik, kemudian yang kedua, apa kewajiban yang kedua yang harus kita lakukan sebagai seorang rakyat? Atsani yang kedua, anna hadza la yusqitu wilayatahu wa la yamna'u min ta'atihi fi ma ya'muru bihi minal ma'ruf. Beliau mengatakan Sesungguhnya ini yaitu ketika seorang penguasa memerintahkan untuk meninggalkan kewajiban atau memerintahkan untuk melakukan sebuah maksiat. Maka apa yang beliau lakukan tidak menggugurkan kekuasaan beliau. Tidak menggugurkan kekuasaan beliau. Artinya apa yang beliau lakukan tidak boleh. Dia menyuruh rakyatnya untuk meninggalkan kewajiban atau menyuruh rakyatnya untuk melakukan kemaksiatan ini adalah perkara yang perkara yang haram. Ini adalah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi hal ini tidak sampai menggugurkan kepemimpinan beliau. Tidak sampai menggugurkan kekuasaan beliau. Kemudian dianggap bahasanya kalau dia menyuruh dengan kemaksiatan berarti dia bukan penguasa atau dia bukan pemimpin. Bukan demikian. Apa yang beliau lakukan adalah maksiat Tetapi hal ini tidak sampai menggugurkan kepemimpinan beliau dan tidak sampai menggugurkan atau menjatuhkan kekuasaan beliau. Wala yamna'u min ta'atihi fi ma ya'muru bihi min al-ma'ruf. Dan yang demikian tidak menghalangi kita semua untuk mentaati beliau di dalam perkara yang lain yang ma'ruf yang sesuai dengan agama. Ya hal ini tidak menghalangi kita semua sebagai rakyat untuk mentaati beliau dan mendengar beliau di dalam perkara-perkara yang lain yang ma'ruf yang bukan berupa maksiat. Jadi kalau beliau memiliki perintah yang lain yang sesuai dengan agama dan tidak bertentangan dengan agama, maka dalam keadaan demikian kita mentaati beliau. Yang maksiat tidak kita taati, tetapi yang isinya adalah bukan kemaksiatan, maka harus kita taati. Jadi ketika beliau memerintahkan kita kepada kemaksiatan bukan berarti kemudian kita total tidak mau mentaati dan mendengar kepada beliau. Bukan demikian maksudnya. Jadi yang maksiat kita tinggalkan dan tidak kita taati, tetapi perkara yang lain yang ma'ruf yang bukan merupakan maksiat maka harus kita taati dan penjelasannya sudah berlalu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Qala Nawawi berkata Al Imam An Nawawi rahimahullah. وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا فَسَقَطًا ظَالِمِينَ Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Al-Minhaj Dan adapun memberontak kepada penguasa Ini ucapan Imam An-Nawawi dan adapun memberontak kepada penguasa dan memerangi mereka maka ini hukumnya haram maka ini hukumnya haram dengan ijma kaum muslimin dengan ijma yaitu dengan kesepakatan kaum muslimin jadi para sahabat radhiyallahu anhum demikian pula para salaf ya para pendahulu kita mereka bersepakat semuanya bahwasanya memberontak kepada penguasa yang sah dan juga memerangi penguasa yang sah maka ini hukumnya di dalam syariat kita adalah perkara yang yang haram, perkara yang tidak dihalalkan. Wa in kanu fasaqatan zalimin meskipun mereka adalah orang-orang yang fasik. Meskipun mereka yaitu penguasa tersebut adalah orang-orang yang fasik, zalimin atau mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka adalah orang-orang yang fasik atau mereka adalah orang-orang yang zalim. Meskipun mereka adalah orang yang fasik lagi zalim, maka tidak boleh dan tidak haram bagi kaum muslimin untuk memberontak kepada kepada beliau. Dan ini adalah ijma' kaum muslimin. Waqad tadhaharat al-ahadithu bima'na ma dzakartuhu wa ajma'a ahli sunnati 'ala annahu la yan'azilu sultanu bil fisqi. Kemudian setelahnya Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan dan telah banyak hadis-hadis dengan makna yang aku sampaikan dan ahlu sunnah telah bersepakat bahwasanya seorang penguasa tidak diganti hanya karena kefasikan yang dia lakukan. Ahlu sunnah telah bersepakat bahwasanya seorang penguasa tidak diganti hanya karena kefasikan, kemaksiatan yang dia yang dia lakukan. Ini adalah penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi dan beliau adalah salah seorang ulama besar di dalam madhab syafi'i. Salah seorang ulama besar di dalam madhab Al-Imam Al-Syafi'i menceritakan kepada kita tentang ijma' para salaf kaum muslimin tentang haramnya memberontak kepada penguasa dan juga memerangi penguasa yang sah dan ijma' ahlu sunnah bahwasanya seorang penguasa tidak dilengsarkan atau tidak diganti hanya karena kemaksiatan yang dia yang dia lakukan. Baik. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tidak boleh kita taati. Kemudian yang kedua, yang demikian tidak menggugurkan kekuasaan beliau dan kepemimpinan beliau. Artinya beliau tetap sebagai seorang pemimpin. Ya, dan e, beliau atau keadaan beliau memerintahkan kepada kemaksiatan ini tidak mengugurkan beliau dari kepemimpinan beliau. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Asal itu, anna hadza yujibu munasahatahu sirran. Yang demikian kata Syekh mengharuskan untuk menasihati beliau secara sir, yaitu secara sembunyi-sembunyi. Jadi kita tidak mentaati Kemudian kita tetap taat di dalam masalah yang lain, yang ma'ruf. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk menasehati beliau sirron dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Artinya bukan dengan cara terang-terangan. Sehingga dilihat nasihatnya, nasihatnya oleh orang banyak. Wifqa ad-duwabidhi asyara'iyah. Sesuai dengan kaedah-kaedah yang disyariatkan oleh kama sabaqa bayanuhu fil mashru'i lirra'iyati fi haqqil imami idza irtakaba ma'siyah sebagaimana telah berlalu penjelasannya ketika menjelaskan tentang apa yang disyariatkan bagi seorang rakyat ketika seorang imam melakukan sebuah kemaksiatan sudah berlalu penjelasan bagaimana apabila seorang eh, penguasa beliau melakukan kemaksiatan Ya dan disebutkan oleh Syekh beberapa kaidah yang diantaranya adalah kita nasihati dengan cara yang sir, yaitu dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Dan ini berdasarkan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man arada ay yansaha li sultan fala yubdi lahu alaniyah wal ya'khud bi yadihi wal yakhlu bihi fa in qubila minhu fadzaka wa illa qad adda alladhi alayhi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan memberikan petunjuk kepada kita apabila kita ingin menasihati seorang penguasa yang artinya barang siapa yang ingin menasihati seorang penguasa lidi sultan barang siapa yang ingin menasihati seorang penguasa maka janganlah dia menampakkan nasihatnya janganlah dia menampakkan nasihatnya, yaitu terang-terangan di dalam memberikan nasihat dilihat oleh orang lain, dilihat oleh rakyat yang lain. Kemudian beliau mengatakan, wal yakhud biyadihi. Hendaklah dia mengambil tangannya. Wal yaqlu bihi dan hendaklah dia berduaan atau berkhulwat dengan penguasa tersebut. Artinya empat mata menasihati beliau. Yang ada adalah dirinya dan juga penguasa tersebut tidak ada yang lain. Kemudian fa'in kubila minhu fadak. Apabila diterima darinya nasihat tersebut, maka itulah yang diinginkan. Itu yang diinginkan, yang kita harapkan beliau kembali kepada kebenaran dan menerima nasihat kita, maka itulah yang diinginkan. Wa illa qad addalladhi alaih. Kalau tidak demikian, artinya beliau tidak menerima nasihat kita, maka kita sebagai seorang rakyat sudah melakukan kewajiban kita. Yaitu apa? Menasihati saudaranya. Karena penguasa kita adalah saudara kita. Beliau adalah seorang muslim, saudara kita yang punya hak atas kita. Apabila beliau melenceng atau menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya, maka dalam keadaan demikian kita menasihati beliau. Ini adalah termasuk hak saudara kepada saudaranya yang lain. Kemudian juga disebutkan oleh e, para ulama tentang kaidah-kaidah di dalam menasihati seorang penguasa adalah dengan lemah lembut. Adalah dengan lemah lembut di dalam menasihati seorang penguasa dan mereka berdalil dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Musa dan juga Nabi Harun yaitu dengan perintah Allah Azza wa Jalla di mana Allah SWT ketika mengutus Nabi Musa dan juga Nabi Harun kepada Fir'aun maka Allah SWT memerintahkan keduanya untuk berlemah lembut di dalam berbicara kepada Fir'aun berlemah lembut kepada Fir'aun di dalam berbicara Allah SWT mengatakan فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun dan beliau adalah atau beliau berdua adalah nabi yang kita diperintahkan untuk meneladani cara mereka. Allah mengatakan, "Dalah kalian berdua berkata, berbicara kepada Firaun qaulan layyinan dengan ucapan yang lembut, dengan ucapan yang sopan, bukan dengan ucapan yang keras atau ucapan yang tidak sopan." Kemudian Allah mengatakan, "La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Semoga dengan ucapan yang sopan tersebut, dengan ucapan yang lemah lembut tersebut, dia yaitu Fir'aun yatadzakkaru, dia menjadi ingat. Dia menjadi ingat au yakhsha atau dia menjadi takut kepada Allah Azza wa Ini adalah termasuk adab seorang dai secara umum ketika dia menasihati dan juga memberikan nasihat kepada orang lain, ia berusaha untuk yang mengambil semua sebab yang menjadikan seseorang terbuka hatinya dan menjadikan dia menerima kebenaran di antaranya lah dengan berlemah lembut kepada seorang mad'u atau kepada seorang yang didakwai. Jadi dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u an syai'in illa shana. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan Sesungguhnya kelemah lembutan tidak ada di dalam sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu tersebut. Kelemah lembutan tidak ada dalam sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu tersebut. Dan tidak diambil dari sesuatu. Tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk sesuatu tersebut. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan lemah lembut di dalam berdakwah dan ini adalah petunjuk Nabi saw. Kemudian juga diantaranya, ya diantara tawabitnya, diantara kaidahnya, ketika melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa adalah mendoakan, adalah mendoakan dengan kebaikan, berdoa kepada Allah sebagaimana kita mendoakan untuk diri kita sendiri. Atau mendoakan untuk anak-anak kita Atau mendoakan untuk keluarga kita Kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya Allah memperbaiki keadaan penguasa tersebut. Memberikan hidayah kepada beliau, memberikan taufik kepada beliau untuk bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Dan ini adalah manhaj ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya mereka mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Mereka mendoakan kebaikan untuk penguasanya dan termasuk ciri para pengikut hawa nafsu adalah mendoakan kejelekan kepada penguasanya. Ciri pengikut hawa nafsu adalah mendoakan kejelekan bagi penguasanya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah yang mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu maka mereka justru mendoakan kebaikan untuk penguasa. seorang imam ahlu sunnah beliau adalah al imam al barbahari rahmahullah beliau pernah mengatakan di dalam kitabnya syarh sunnah idza ra'aita ar-rajula yadau li sultan fa'lam annahu sahibu sunnah fa'lam annahu sahibu sunnah beliau mengatakan apabila kalian atau engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk penguasanya Apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk penguasanya mengatakan ya Allah ampunilah dosa beliau ya Allah berikanlah beliau taufik untuk bertobat kepadamu kembalikanlah beliau kepada jalan yang benar dan seterusnya apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk penguasanya maka ketahuilah bahwasanya dia adalah sahibus sunnah ketahuilah bahwasanya dia adalah sahibus sunnah yaitu orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk ahli sunnah wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa dan apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan kepada penguasanya mendoakan laknat misalnya atau mendoakan kehancuran atau mendoakan dengan doa-doa jelek yang lain kepada penguasanya fa'lam annahu sahibu hawa maka ketahuilah bahwasanya dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsu ketahuilah bahwasanya dia adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu dan para ulama menjelaskan ya dan e, tentang pentingnya mendoakan kebaikan kepada seorang penguasa ya seorang ulama yaitu Fudail bin Iyad beliau pernah mengatakan Lau anna li da'watan mustajabah Lau anna li da'watan mustajabah La saraftuha li sultan La saraftuha li sultan Aukah maqal Beliau mengatakan Seandainya aku memiliki doa yang mustajab Seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab Maka aku akan menjadikan Doa yang mustajab ini Untuk kebaikan seorang penguasa Seandainya aku memiliki doa yang mustajab Maka aku akan jadikan Doa yang mustajab ini Yang akan dikabulkan oleh Allah ini Untuk kebaikan penguasa Dan ini menunjukkan bagaimana Fikih dan juga pemahaman para ulama Dan juga para pendahulu kita Karena mereka tahu bahwasanya Seorang penguasa apabila dia menjadi baik Karena sebab, karena sebab doa yang kita panjatkan kepada Allah maka kebaikan akan dirasakan oleh penguasa tersebut dan akan dirasakan oleh rakyatnya. Apabila seorang penguasa atau pemimpin menjadi baik dengan sebab doa yang kita panjatkan kepada Allah, maka kebaikan akan dirasakan oleh pemimpin tersebut dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan apabila seorang penguasa menjadi buruk karena doa yang jelek yang dipanjatkan oleh rakyatnya, maka kejelekan akan menimpa dirinya sendiri yaitu penguasa tersebut dan juga akan ya berkembang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya menunjukkan kepada kita tentang pentingnya mendoakan kebaikan kepada penguasa pentingnya mendoakan kebaikan kepada penguasa oleh karena itu di negara ini yaitu di negara Saudi Arabia yang namanya mendoakan kebaikan kepada penguasa ini sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan atau jarang ditinggalkan khususnya ketika khutbah Jumat. Ya ketika khutbah Jumat, ya imam berdoa kepada Allah, maka senantiasa diselipkan di situ doa kebaikan untuk penguasa. Bahkan mereka bukan hanya mendoakan kebaikan untuk penguasa yang ada di kerajaan Saudi Arabia. Tetapi mereka mengumumkan dan mendoakan kebaikan untuk seluruh pemimpin kaum muslimin yang ada di di dunia. Kenapa demikian? Karena mereka tahu apabila sampai doa ini diijabai oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah, kemudian para pemimpin tersebut yang mendapatkan hidayah, maka kebaikan akan dirasakan oleh semuanya. Ya, oleh karena itu tadi kita sebutkan ucapan dari Fudail Ibn Iyad dan sebelumnya Imam Ahmad uh, Imam bin uh, Imam Ahmad bin Hambal juga ya ada ucapan yang semakna dengan ucapan ini seandainya beliau memiliki doa yang mustajab, niscaya tidak akan dikemana-kemanakan, tetapi akan digunakan doa yang mustajab tersebut untuk mendoakan kebaikan bagi siapa? Bagi penguasanya. Ini adalah beberapa kaidah yang berkaitan dengan e, nasihat kita sebagai e, sebagai seorang rakyat kepada pemimpinnya. Kemudian juga nasih, eh, e, apa kaidah yang lain yang tidak kalah penting adalah ikhlas di dalam memberikan nasihat ikhlas di dalam memberikan nasihat. Ketika kita menasihati seorang penguasa, maka tujuannya bukan ingin menghinakan beliau atau menjelekkan beliau atau merendahkan beliau, beliau, tetapi tujuannya adalah bagaimana beliau kembali kepada jalan yang benar. Kembali kepada ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Inilah yang kita inginkan, itu saja. Bukan ingin kekuasaan atau ingin dipuji oleh penguasa tersebut. atau ingin dikatakan sebagai seorang pemberani, pahlawan yang berani untuk mengatakan yang benar dan melarang dari yang mungkar kepada penguasaan Bukan itu yang kita inginkan, tetapi bagaimana orang lain itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, eh, dengan demikian isi dari kitab ini sudah kita selesaikan dan kemudian Syekh setelah itu eh, menutup risalah ini dengan sebuah penutup, ya sebuah khatimah. Beliau mengatakan hafizallahu wa fi khitami hadhihi risalah. Dan di akhir kitab ini atau di akhir risalah ini, udzakiru bi ni'amillahi 'alaina fi hadhihi al Aku mengingatkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di negara ini. Di akhir risalah ini atau di akhir kitab ini Aku ingatkan kata beliau dengan kenikmatan yang banyak yang Allah berikan kepada kita semua di negara ini, yaitu di negara Saudi Arabia maksudnya. Wa ma yajibu alaina min syukrillahi ala hadhihi ni'am. Dan kewajiban kita yaitu bersyukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan ini. Beliau ingin mengingatkan kepada kita supaya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Wa min dhalika ma manna bihi alaina min ni'mati tahkimi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita maksudnya adalah kepada negara Saudi Arabia ini adalah nikmat kita diberikan taufik untuk berhukum dengan Al-Qur'an dan juga berhukum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Allah memberikan taufik kepada sebuah negara, sebuah negeri untuk berhukum dengan Al-Qur'an dan berhukum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala nu'maru wa la nunha min ulati amrina illa bima wafaqa syar'ah. Maka kita sebagai rakyat di sini tidak diperintah dan tidak dilarang dari pemerintah kita kecuali dengan apa yang sesuai dengan syariat. Tidak diperintah kecuali dengan apa yang sesuai dengan syariat dan tidak dilarang kecuali dengan apa yang sesuai dengan syariat. Wa dzalika anna hadhil bilada qad ittakhadhat manhajaha fil hukmi wa idarati syu'unid daulati min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam yang demikian karena sesungguhnya negeri ini telah menjadikan manhajnya yaitu menjadikan tata caranya menjadikan caranya di dalam masalah hukum dan juga di dalam mengatur urusan-urusan negara ini dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ijtihadi wal ijtihadi an takuna al-anzimatu واللوائح والقرارات في هذه البلاد مستقاة من الكتاب والسنة وأصول الشريعة dan mereka berusaha mereka berusaha bersungguh-sungguh bagaimana supaya aturan-aturan yang ada di negeri ini demikian pula keputusan-keputusan yang ada di negeri ini semuanya mustaqatan semuanya diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan juga pokok-pokok yang ada di dalam syariat ini. Dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa Allah SWT memberikan taufik kepada penguasa negeri ini untuk menjadikan dan berusaha bagaimana supaya aturan-aturan dan juga keputusan-keputusan yang ada di negeri ini semuanya bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bertentangan dengan pokok-pokok yang ada di dalam syariat ini. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh seluruh kaum muslimin. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seluruh kaum muslimin, baik penguasanya maupun para rakyatnya, kembali kepada syariat Allah Azza wa Jal. Kembali kepada hukum yang sudah Allah turunkan kepada kita. Dan melaksanakan hukum-hukum tersebut Dan yang dimaksud dengan hukum-hukum di sini bukan hanya terbatas dengan hukum-hukum kisos atau hukum yang berkaitan dengan cambuk atau e, apa e, eh, jerah dan seterusnya. Ini bukan hanya demikian, tetapi hukum syariat di sini adalah umum mencakup masalah akidah, mencakup masalah ibadah, mencakup masalah muamalah dan seluruh ya cabang-cabang ilmu agama maka kita diharuskan untuk mengambil hukum Allah Azza wa Jal. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Dan tidaklah hukum kecuali bagi Allah. Dan tidaklah hukum kecuali bagi bagi Allah. Dialah Allah SWT yang berat untuk menghukumi. dan kewajiban kita adalah mengambil hukum Allah SWT. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا Kemudian kami jadikan engkau, wahai Muhammad, di atas syariat, yaitu di atas sebuah agama. Di atas sebuah agama, di atas sebuah aturan yang sudah Allah turunkan. فَاتَّبِعْهَا Maka hendaklah kalian mengikuti syariat tersebut maka adalah engkau mengikuti syariat tersebut wala tattabi' ahwa alladziina ahwa alladziina la ya'lamun maka adalah engkau mengikuti syariat tersebut dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui dan ini adalah perintah dari Allah SWT supaya kita mengikuti hukum Allah baik di dalam masalah akidah di dalam masalah tauhid, di dalam masalah fikih, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah muamalah. Dan larangan bagi kita semua untuk mengikuti hawa nafsu manusia. Larangan bagi kita semua untuk mengikuti hawa nafsu manusia. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan petunjuk bagi kita semua apabila kita berselisih dalam satu perkara untuk mengembalikan kepada hukum Allah mengembalikan kepada hukum Allah. Allah mengatakan wa maqtalaftum fi syai'in aw min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Wa maqtalaftum min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dan perselisihan apa saja yang terjadi pada kalian ya perselisihan apa saja fa hukmuhu ila Allah maka hukumnya dikembalikan kepada kepada Allah. Dan ini menunjukkan kewajiban kita ketika kita berselisih dalam perkara apa saja maka kita kembalikan kepada hukum Allah dan juga Rasulnya dan hukum Allah ya ini adalah dari Al-Hakim ya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana dan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui dan dialah yang menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik bagi kita dan apa yang membawa mudarat bagi kita. Allah SWT dialah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita dan orang-orang yang akan datang setelah kita. Dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi kita dan apa mudarat yang akan menimpa kita dan mudarat apa yang akan yang akan menimpa kita apabila kita tidak mengikuti hukum Allah. Oleh karena itu kewajiban kita sekali lagi adalah mengikuti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala mengikuti apa yang datang dari Allah SWT dan syariat Allah adalah syariat yang adil dan penuh dengan hikmah dan ini diketahui oleh orang yang mau merenungi apa yang ada di dalam syariat ini semakin dia merenungi dan mengamati syariat yang Allah berikan kepada kita maka dia akan semakin yakin bahwasanya ini bersumber dari Allah Azza wa Jalla dan Allah tidak mensyariatkan itu abathan dengan sia-sia. Tetapi Allah mensyariatkan itu dengan hikmah yang yang dalam. Dan ini diketahui bagi orang yang mau ta'ammul, yang mau merenungi dan juga memperhatikan yang syariat-syariat Allah Azza wa Jal. Kemudian juga ini adalah pelajaran bagi kita semua. Ya Bapak-bapak sekalian, bagaimana kerajaan Saudi Arabia bisa seperti ini? Bagaimana mereka bisa berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jal Dan tentunya ini bukan ya dengan e, mudah membalik telapak tangan Yang mereka lakukan dan ini adalah pelajaran bagi kita semua Adalah memulai dakwah ini dengan dakwah tauhid. Memulai dakwah ini dengan dakwah tauhid, Yaitu mengajak kepada akidah yang benar Mengajak kepada akidah yang benar yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi mereka bukan yang bukan mudah yang bisa mencapai ya keadaan seperti ini tetapi mereka awali dengan cara dakwah kepada tauhid yaitu dakwah kepada akidah yang sahih. Mereka menyebarkan ya dengan sabar dan mulai dari para ulamanya ya para ulamanya yang mereka menyebar ya dakwah tauhid ini mulai dari orang awamnya diajari para petaninya diajarin para pedagangnya diajarin ya diajari agama yang sahih diajari akidah yang sahih ya termasuk di antaranya para pembesarnya para penguasanya mereka dikirimi surat yang untuk ia ya, beriman kepada Allah beriman kepada Rasul beriman dengan rukun-rukun iman dengan pemahaman yang benar. Dan ini adalah usaha yang jebar, ya usaha yang sangat keras dari para ulama dan juga para dai-nya sehingga masyarakat paham tentang pentingnya akidah sehingga terbentuk masyarakat yang kuat akidahnya yang kuat keyakinannya kepada Islam sehingga ketika kemudian datang peraturan dari pemerintah yang melarang ini memerintahkan untuk ini Ketika hal ini didengar oleh seseorang yang memiliki akidah yang kuat dan keyakinan yang kuat kepada Allah dan juga Rasulnya, maka sangat mudah bagi mereka untuk melaksanakan. Sangat mudah bagi mereka untuk melaksanakan. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dakwah beliau dan bagaimana beliau memulai dakwahnya. Ketika beliau pertama diutus di, di, di kota Mekah dan mendakwai kaumnya. Dari sekian banyak syariat yang ada di dalam agama ini, maka yang terlebih dahulu beliau sampaikan kepada umatnya adalah masalah apa? Masalah akidah. Masalah tauhid dan sekian tahun beliau memulai dakwah ini atau berdakwah kepada tauhid saja, berdakwah kepada akidah saja, saja. Belum ada di sana aturan kisos. Belum ada di sana pengharaman ini dan dan itu. Tetapi yang beliau dakwahkan pertama kali adalah tentang masalah akidah. Dibasmi habis tentang masalah kesyirikan. Dan manusia dididik dan diajak untuk hanya menyembah kepada Allah SWT semata. Dan kewajiban mereka untuk menerima apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan apa yang datang dari Rasulullah SAW terus dididik dan diulang-ulang hal ini di pendengaran-pendengaran mereka dan di majelis-majelis mereka. Sampai akhirnya ketika sudah kuat hati mereka dan sudah kuat akidah mereka, barulah setelah itu Allah SWT menurunkan sedikit demi sedikit apa syariat. Diwajibkan salat lima waktu, diwajibkan berpuasa, diwajibkan zakat, dilarang untuk minum khamr dilarang untuk berzina, dilarang untuk ini dan itu. itu semua turun ya di akhir-akhir setelah kuat akidah manusia. Maka didapatkan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah contoh yang bagi kita semua bagaimana mereka dengan cepat ia ya, menerima apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya karena sudah terpatri dan tertancap dengan dalam akidah yang benar di dalam di dalam hati mereka. Datang perintah dengan cepat mereka laksanakan datang larangan segera mereka tinggalkan. Dan ini adalah cara yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga dalam waktu yang singkat, hanya dalam waktu yang kurang dari 23 tahun. Kurang dari 23 tahun atau dalam waktu 11 tahun ketika beliau datang ke kota Madinah dan hijrah ke sini. Maka terbentuklah sebuah negara dengan rakyat yang luar biasa kualitas imannya. dengan kualitas iman yang luar biasa dan mereka adalah orang-orang yang Allah puji ya di dalam Al-Qur'an dan diuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi. Inilah yang dilakukan oleh para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing dari mereka ketika berdakwah memulai dengan akidah, memulai dengan masalah tauhid, mereka kenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya dengan pengenalan yang benar. Allah SWT mengatakan menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya maka dia berkata kepada kaumnya yaitu berdakwah kepada kaumnya. Apa yang beliau katakan ya qaumi ibudullah wahai kaumku hendaklah kalian menyembah kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu tidak ada sesembahan yang berat disembah oleh kalian kecuali dia. Berarti beliau berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada akidah. Inilah yang pertama kali didakwakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Beliau tidak mengajak kepada bayat atau mengajak kepada politik atau mengajak kepada kepemimpinan tidak. Tapi beliau mendasari dakwahnya dengan apa? Dengan akidah. Bagaimana ketika Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam? Allah mengatakan wa ila adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Maka dia mengatakan ya kaum wahai kaumku Nalah kalian menyembah kepada Allah Tidak ada sesembah yang berat disembah oleh kalian Kecuali kecuali dia apa yang beliau dakwahkan pertama kali tentang tentang tauhid. Ketika Allah mengutus Nabi Saleh alaihissalam kepada kaumnya yaitu Thamud, Allah mengatakan wa ila Thamud akhahum salihah. qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kami telah mengutus kepada kaum Thamud saudara mereka itu Saleh Maka dia mengatakan wahai kaumku, hendaklah kalian menyembah kepada Allah tidak ada sesembahan yang berat disembah oleh kalian kecuali kecuali dia. Ini adalah jalan para nabi dan ini adalah cara para nabi di dalam mendakwai kaumnya. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti cara mereka. Allah SWT mengatakan, "Ulaika alladzina hadallah fa bihudahum muqtadi." Mereka lah orang-orang yang Allah berikan petunjuk yaitu para nabi dan rasul. Maka hendaklah kalian, hendaklah engkau mengikuti dan meneladani cara mereka. Kalau kita ingin membentuk masyarakat yang kuat imannya, membentuk masyarakat yang baik, yang berkualitas baik, kedekatan mereka kepada Allah, ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya, maka harus kita dahului dakwah kita dengan dakwah tauhid, dengan dakwah akidah. Ini apabila kita ingin membentuk atau ingin mendapatkan sebuah masyarakat yang mereka adalah masyarakat yang berkualitas tinggi di dalam masalah keagamaannya. Inilah yang harus kita dahulukan sebelum yang lain. Sebelum yang lain. Nah. Baik. Kemudian Syekh mengatakan setelahnya melanjutkan ucapan beliau wa jaa'a au jaa'a fil madati as-sabi'ah fil madati as-sabi'ah min al-nizamil asasi lil hukmi fil mamlakatil arabiyyah as-saudiyah. Beliau mengatakan telah datang di dalam poin yang ketujuh dari aturan yang utama di dalam masalah hukum di dalam kerajaan Saudi Arabia. Di sana ada aturan-aturan yang utama yang harus dipegang yang kaedah-kaedah yang utama yang harus dipegang di dalam menentukan hukum atau mengeluarkan hukum di negara ini, yaitu negara Saudi Arabia. Di dalam poin yang ketujuh disebutkan, Yastamiddu al-hukmu fil mamlakatil arabiyyat al-saudiyah sultatahu min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa huma al-hakimani ala hadha, hadha al-nizami wa jami'i anzimati daulah. Disebutkan dalam aturan tersebut bahwasanya hukum di dalam negara Saudi Arabia ini bersumber kepada Al-Qur'an dan bersumber kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam poin tersebut dan keduanya adalah hakim. Keduanya adalah hakim di dalam aturan-aturan yang ada di negara ini dan seluruh aturan di negara ini. Ini menunjukkan bagaimana kerajaan Saudi Arabia menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai patokan di dalam mengeluarkan seluruh peraturan. Peraturan diukur dan ditimbang ya dengan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafil Madadil Ula min Nizamil Ijraat Al Jazaiyah dan di dalam poin yang pertama dari aturan proses pidana disebutkan tutabbiqul mahakim 'alal qadaya al ma'rudati amamaha ahkam asy-syari'ah al-islamiyah mahkamah-mahkamah atau pengadilan-pengadilan di negara ini mempraktikkan ya di dalam permasalahan-permasalahan yang sampai kepada mereka mereka mempraktikkan hukum-hukum syariat Islam wifqan lima dalla alaihi al-kitab was sunnah وَمَا يُسْدِرُهُ وَلِيُّ الْأَمْرِ مِنْ أَنْضِمَةٍ لَا تَتَعَارَضُ مَعَ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ Sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW dan apa yang keluar dari penguasa berupa peraturan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah وَتَتَقَيَّدُ فِي إِجْرَاءَةٍ أَلْضَرِهَا بِمَا وَرَدَ فِي هَذَا النِّظَامِ dan semuanya diikat yang di dalam proses pidana tersebut dengan apa yang ada di dalam aturan-aturan tersebut. Jadi aturannya semuanya diusahakan tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan tentang bagaimana niat yang baik yang dari negara ini dan usaha mereka untuk melaksanakan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelahnya beliau mengatakan falhamdulillah ala azimi minanihi wa mazidi fadlihi hamdan katsiran mutajaddidan yatajaddudha kama yuhibbu rabbuna wa yarda maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah yang besar dan karunia yang banyak ujian yang banyak kepada Allah yang terus-menerus sebagaimana dicintai oleh Rabb kami dan juga diridai oleh Rabb kami wajazallahu anna mulata amrina a'zamal ajri wa thawabi wa alhamahum ar-rushda wa sawab dan semoga Allah membalas kepada para penguasa kami ini doa yang baik dari syekh untuk penguasanya beliau mengatakan dan semoga Allah membalas untuk penguasa kami dengan balasan yang besar dan ganjaran yang besar dan semoga Allah memberikan ilham yaitu memberikan taufik kepada para penguasa kami untuk melakukan perkara yang benar dan lurus. Wazadahum izzan wa tamkinan wa nasran wa ta'yidan dan semoga Allah menambah kepada mereka keperkasaan dan semoga Allah menambah kepada mereka kekuasaan dan pertolongan dan juga penguatan dari Allah wa a'azza bihimuddin dan semoga Allah memuliakan dengan sebab mereka agama ini wa jama'a bihim kalimatal muslimin dan semoga Allah mengumpulkan dan menyatukan dengan sebab mereka yaitu dengan sebab pemerintah kita kalimatal muslimin kalimat dari kaum muslimin yaitu persatuan kaum muslimin wa kafahum syurural a'da wal hasidin dan semoga Allah SWT melindungi mereka dari kejelekan para musuhnya dan juga orang-orang yang hasad kepada penguasa kita. كما أسأله أن يجعل هذه الرسالة خالصة لوجهه sebagaimana aku meminta kepada Allah semoga Allah menjadikan kitab ini ikhlas karena Allah SWT wa ayya umma binaf'iha al-muslimin dan semoga Allah menjadikan manfaatnya umum bagi kaum muslimin wa ayyaktubali wa kulli man a'ana ala nashriha atau arshada ila kiraatihah alim al-ajri wa thawabi innahu al-karimul wahhab dan semoga Allah SWT menulis ganjaran untukku dan setiap orang yang membantu untuk menyebarkan kitab ini atau menyuruh orang lain untuk membaca kitab ini dengan pahala yang besar dan ganjaran yang besar sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha pemurah lagi maha memberikan kemudian saya mengatakan wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi wa safwatihi min khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi wa hadayhi dan semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada hambanya dan juga rasulnya dan juga pilihannya dari makhluknya yaitu Nabi kita Muhammad dan juga keluarga beliau dan para sahabat beliau dan orang-orang yang mengambil petunjuk beliau dan mengambil sunnah beliau. Allah. أشهد أن setelah menutup kitabnya dengan salawat dan salam untuk Rasulullah SAW, kemudian setelahnya beliau menulis tentang kapan beliau menulis kitab ini dan selesai dari menulis kitab ini. وقد كان الشروع في تدوين هذه الرسالة في يوم الأحد الثامن الثامن عشر من شهر ذي القعدة سنة sanata sab'in wa thalathina wa arba'imian wa alfin minal hijrah. Beliau mengatakan dan mulainya beliau menulis kitab ini adalah pada hari uh, eh, Yawmil uh, eh, Ahad al-Thamina Asyara. Yawmil Ahad al-Thamina Asyara, yaitu pada hari Ahad pada tanggal 18 bulan Dhul Qa'dah tahun 1437 Hijriah. والانتهاء منها في يوم الثلاثاء الرابع من شهر ذي الحجة من السنة نفسها dan beliau menyelesaikan kitab ini pada hari Selasa pada tanggal 4 Dzulhijjah pada tahun yang sama yaitu 1437 Hijriah. Ini adalah uh, waktu beliau menulis kitab ini yaitu dimulai pada tanggal 18 Dzulqa'dah dan diakhiri pada tanggal Dzulhijjah itu kurang lebih 16 hari yang menulis kitab ini walhamdulillah allazi tatimmu bi ni'matihi as-salihah dan segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya sempurna amal-amal yang yang saleh dan uh, kitab ini sudah dijelaskan dan sudah disyarah dan dibacakan oleh Syekh di negara kita yaitu di Indonesia kurang lebih uh, Eh, beberapa waktu yang lalu eh, beberapa bulan yang lalu yang bulan Januari atau bulan Februari di kota Solo tepatnya beliau mengadakan daurah ya untuk para dai dan beliau membacakan kitab ini kepada mereka dan ini adalah termasuk kitab yang baru yang dimiliki oleh Syekh dan kitab yang bermanfaat baik eh, dengan demikian kita sudah menyelesaikan kitab ini dan hari ini tanggal 6 Rajab 1438 Hijriah dan kita sudah menyelesaikan kitab ini dengan 20 majlis yaitu 20 pertemuan Alhamdulillah semoga Allah SWT memberikan pahala kepada Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhayri Habibullah dan memberikan manfaat bagi kita semua dan insyaAllah setelah kitab ini kita akan berpindah pada kitab yang baru yaitu kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Ahmad At-Tahawi yang meninggal pada tahun 321 Hijriah. Meninggal pada tahun 321 Hijriah yaitu pada awal abad yang keempat dan isinya adalah tentang masalah akidah yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan insyaallah akan kita baca setelah e, pertemuan ini dan untuk besok ada kemungkinan yang mengisi adalah Ustaz Tiranda hafizahullah. ada kemungkinan yang mengisi adalah Ustaz Firanda Hafizullah apabila beliau berkenan dan eh, bisa maka insya Allah beliau yang mengisi dan apabila tidak maka seperti eh, biasanya insya Allah kita langsung mengisi dan akan kita mulai dengan kitab Al-Aqidah atau Hawiyah. Nah, baik sebelum anak tutup mungkin ada pertanyaan satu atau dua. Apa pandangan empat madhab apa pandangan empat madhab mungkin maksudnya tentang tentang empat madhab ini empat madhab ini adalah termasuk madhab ahlu sunnah wal jamaah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh